տարին կոմիտեի համար հագեցած է լինելու։ Կառույցի ծրագրերի իրականացման համար պետական բյուջեից հատկացվելու է 15 միլիարդ 819 միլիոն դրամ որից բնակարանային ապահովման ծրագրով 12 միլիարդ 985 միլիոն դրամ, բնակ տարածքները գույքով եւ կենցաղային տեխնիկայով ապահովման ծրագրով 2.5 միլիարդ դրամ։ Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրում ծրագրով 334 միլիոն 800.000 դրամ։ Ընդ որում առաջի երկու ծրագրերը նախատեսված են ֆինանսավորել կապիտալ ներդրումների ծրագրով։ Ընդ որում ներկայացված գումարներից Ստեփանակերտ քաղաքում երկրորդնային շուկայից ձեռք կբերվի շուրջ 250 բնակարան 6 միլիարդ 257 միլիոն դրամ գումարի շրջանակներում։ Շրջաններում երկրորդնային շուկայից 400 բնակելի տներ ձեռք կբերվեն 4 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով։ Առաջնային շուկայից նախատեսվում է բնակարաններ ձեռք բերել 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամի սահմաններում։ Արմեն Մանգասարյանը նշել է, որ հաջորդ տարի բնակարաններ ձեռք կբերվեն նաև Արցախյան շարժման սկզբում Ադրբեջանի հայահալա ալած քաղաքականության հետևանքով տեղահանված անձանց համար։ Արցախի հանրապետությունում Ադրբեջանի հանրապետությունից 1978-1992 թվականների ժամանակաընթացքում տեղահանված ընտանիքների համար բնակարանների եւ բնակելի տների ձեռբերում 40 բնակարան 400 միլիոն դրամ։ Ձեռբերող բնակարանների եւ բնակելի տների գրանցման հետ կապված բարտադիր վճարներ 30 միլիոն դրամ։ Խոսելով արձակալության հետ կապված խնդիրների մասին զեկուցողը նշել է, որ բնակելի տների եւ շինությունների վերակառուցման հետևանքով վարձակալական հիմունքներով բնակվող եւ փախստականների հաշվառման վկայական ունեցող 250 ընտանիք կօգտվեն ծրագրից։ Գումարի չափը կազմում է 186 միլիոն դրամ։ Վարձակալական հիմունքներով բնակվող առանձին սոցիալական խմբեր, որոնք բնակ տարածքով չեն ապահովել, բայց բնակարանային պայմանների բարելավման խնդիր ունեն, կօգտվեն դրանց բարելավման պետական ծրագրից։ 200 ընտանիք 2022 թվականին կարող են բավարարվել։ Այդ նպատակով բյուջեից հատկացված հատկացվելու է 148 միլիոն դրամ։ Բնականաբար հատկացված գումարներով 90-ականների փախստականների հարցը չի փակվում։ Պատասխանելով падգամավոր Դավիթ Գալստյանի հարցին ասել է Մանգասարյանը։ Ստեփանագետ իմաստով, ինչպես արդեն նախորդ անգամ ներկայացրել ենք, այս մեր ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր շենքից որոշակի տոկոս տրամադրվելու է նախքին փախստականներին, ասենք այս տարվա 291 բնակարաններից 10 բնակարան տրամադրվելու է նախքին փախստականներին։ Թե ինչի մունքներով ու առաջնահերթությամբ են հակացիներն օգտվելու ծրագրից Մանգասարյանը պարզաբանել է։ Հետագայում հատոկոսները փոխվելու են, որտեղ եթե զովազների ընտանիքներին արդեն բավարար ենք, բարձր մնացած սոցիալական խմբերին տոկոսները պետք է փոխվի։ Սոցիալական բոլոր խմբերը ձգտելու ենք ներգրավել նախկին փախստականներ, միացնող ընտանիքներ, բազմազավակների միջալոց թվերը, որ պատկերացնում ենք, այս մեր ծրագիրը այս տարվա համար ասենք շատ փոքր թիվ է, որովհետև մենակ Ստեփանակերտում 100-ից ավել բազմազավակ ընտանիքներ ունենք, Բազմազավակների նկատմամբ մոտեցումը հաջորդ տարի կփոխվի։ Հաշվի են առնելու նախ կարիքը եւ ոչ թե հերթագրման համարը, քանի որ դա ոչ թե հերթագրման, այլ հաշվառման ցանկ է։ Իսկ բալային համակարգը թույլ է տալու բալեր ավելացնել բազմազավակի ընտանիքի հաշվին, եթե նա ընդգրկված է լրացուցիչ սոցիալական կատեգորիայի մեջ, ասենք պատերազմի հաշմանդամ է։ Մարդկային գործոնը նվազագույնի է հասցվելու, ամեն ինչ ավտոմատացված կլինի։ Մանգասարյանի խոսքով ավտոմատ ծրագիրն արդեն պատվիրված է։ Աշխատելու են 60 թափանցիկ հերթացուցիչ զբոսաշրջիկները կազմելու գործընթացում ներգրավված են լինելու հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ, նաև падգամավորներ։ Խնդիրներ ոլորտում շատ են առաջացել, այդ թվում եւ պահանջարկի բարձրացման հետ կապված վարձավճարների թանկացումը, որից տուժում են նաեւ քաղաքացիներ, ովքեր մինչ այդ բնակվում էին վարձով եւ ոչ մի հավելյալ պետական ծրագրից չեն օգտվում։ Խնդրի շուրջ Մանգասարյանն առաջարկում է միասին մեխանիզմներ մշակել։ Բարձրացված հարցերի մի մասը կառույցի լիազորությունների շրջանակում չէ։ Սրփու Հիվանյան, Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական